ԼՂՀ նախագահը եւ ազգային ժողովի խոսնակը հանդիպումներ են ունեցել Բելգիայի խորհրդարանի եւ Եվրախորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության հետ։ ԼՂՀ արտգոսնախարարը Դանիայում մասնակցել է ժողովրդական հանդիպում ամենամյա հանրային ֆորումին։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Հանրապետությունում հակակարգտային կայանների կառավարումը համակարգվում է մեկ կենտրոնից։ Գիշի համայնքի դպրոցի աշակերտները աչքի են ընկնում իրենց առաջադիմությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 18-ին հանդիպում է ունեցել Բելգիայի խորհրդարանի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի անդամ Պիետ դե Բրույնի հետ։ Արծարծվել են Եվրախորհրդարան Արցախ կապերին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանը արժևորել է նման քննարկումները, ընդգծելով, որ եվրոպական տարբեր պետությունների եւ կառույցների հետ հարաբերությունների զարգացումը հանդիսանում է Արցախի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Հանդիպանը ներկայային ԼՂ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, Հույդա Հայդատի Եվրոպայի անձնախմբի ղեկավար Կասպար Կարապետյանը, պաշտոնատար Այլանդիկ։ Նույն օրը Եվրախորհրդում Բելգիական պատվիրակության անդամ Պիտ դե Բրունին ընդունել է ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նա բարձր է գնահատել եվրոպացի падգամավորի Արցախ այցելելու եւ ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի հետևանքներին տեղում ցանոթանալու որոշումը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի պատմությանը եւ ներկայիս զարգացումներին խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը ուղղված է բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորմանը, սակայն Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով, որը արտահայտվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի էության եւ բանակցային ձևաչափի նենգապոխմամբ, այդ ջանքերը առայսօր արդյունք չեն տվել։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Պիտե դե Բրույնը իր հերթին հետաքրքրվել է ՀՀԿ Միսկի խմբի վերջին ամիսների գործունեությամբ, ինչպես նաև Արցախի խորհրդարանի կառուցվածքին, օրենսդրական գործունեությանն ու միջխորհրդարանական կապերին վերաբերող հարցերով։ Նշենք, որ Արցախ ժամանած Բելգիայի սենատի падգամավորը այցելել է Մարտակերտ, հանդիպել շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանին, ապա մեկնել Թալիշ եւ ծանոթացել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներին։ ԼՂ ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում հունիսի 18-ին տեղի է ունեցել խորհրդարանի падգամավորների հանդիպումը հայտնի արևելագետ Մերձավոր եւ Միջին Արևելքի երկրների քաղաքականության բնագավառում առաջատար փորձագետ Եվգենի Սատանովսկու հետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, ողջունելով հյուրին խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը կարևոր եւ օգտակար է գնահատել նմանատիպ քննարկումները։ Ներածական խոսքում Եվգենի Սատանովսկին ներկայացրել է ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակը համեմատականներ անցկացնելով անցած դարաշրջանում տեղի ունեցած գլոբալ եւ տարածաշրջանային փոխակերպումների միջև։ Այնուհետև падգամավորները հարցեր են առաջադրել փորձագետին կապված Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանդեպ գերտերությունների ունեցած դիրքորոշումների, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցող զարգացումների, հագամարտությունների կարգավորման գործընթացում կիրառվող սկզբունքների եւ այլ թեմաների հետ։ Աշխատանքային այցով Դանիայի թակավորությունում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը մասնակցել է Դանիայի Բորնհոլմ կղզում կազմակերպվող ժողովրդական հանդիպում ամենամյա հանրային ֆորումին։ Ողջունի խոսքում ԼՂ արտգոսնախարարը կարևորել է կազմակերպված հանդիպումը Դանիայում Արցախի մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև ԼՂՀ-ում արկա իրողությունները եւ միջազգային ու տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ Արցախի դիրքորոշումը ներկայացնելու տեսանկյունից։ Պատասխանելով ներկաների բազմաթիվ հարցերին նա խոսել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ներկապուլի, ԼՂՀ-ում պետականաշինության գործընթացում արձանագրված ձեռքբերումների եւ արտաքին քաղաքական ոլորտի առաջահերթությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայացած հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքնության մեխանիզմի ստեղծումը լավ հիմք կդնի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Ղարաբաղի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հայտնի է բոլորին։ Մենք ցանկանում ենք, որ, որ այդ հարցը լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, եւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին այն ամբարման եւ ջանքերի համար, որ դուք դրսեւորում եք այդ հարցում ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով հակամարտությունների համապարփակ լուծման համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի ցանկությունը, եւ մենք ուրախ կլինեինք, եթե այսօր կարողանայինք առաջ շարժվել այն պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ, որոնք մենք ձեռք ենք բերել, այսինքն ստեղծենք հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ եւ դա աշխատանքային տրամադրություն կստեղծի բանակցությունները վարելու համար, նշել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պուտինը իր հերթին համաձայնել է քննարկել այս բոլոր հարցերը։ Վերջին մի քանի տարիները ցույց են տվել, որ բանակցային process-ը շատ թե քիչ արդյունավետ կարող է լինել, եթե կողմերը կատարում են իրենց պարտավորությունները այսինքն իրենց գործողությունները համահունչ են դարձնում 1994 եւ 95 թվականներին կնքված հրադադարի համաձայնագրի դրույթներին։ Այս մասին այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչ ակնկալիք ունի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երակողմ հանդիպումից։ Վիեննայում մայիսի 16-ին համանախագահների հայտարարությունը եւս այդ մասին է խոսում։ Ակնկալում եմ, որ Սանկտ Պետերբուրգում մենք ի վերջո կպայմանավորվենք եւ Ադրբեջանը կկատարի իր պարտավորությունները, սահմաններում խախտումներ չեն լինի եւ մենք կշարունակենք բանակցային process-ը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման լավ նպատակով, ասել է երկրի ղեկավարը։ Սանկտ Պետերբուրգում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը պայմաններ կստեղծի Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակային համաձայնության աշխատանքի համար։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Պետերբուրգում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հանդիպումը կնպաստի կողմերի միջև վստահության կառուցմանը եւ պայմաններ կստեղծի Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակային համաձայնության աշխատանքի համար, նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Ռուսական կողմի նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը մեծ հույսեր է նշնչում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորման բանակցային ճանապարհին է։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի ռազմավարական կոնյունկտուրա կենտրոնի անդամ Սահմանային համագործակցության ասոցիացիայի ռազմավարական ծրագրման ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Սաբյանինը։ Միսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, հանդես են գալիս այն տեսանկյունից, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս Մինսկի խմբի կազմից, նույն դիրքորոշումից, ուստի այստեղ հակասություն չկա ասել է նա. Լեռնային Ղարաբաղում 1994-ից ի վեր առաջին լուրջ բախումների մասին տեղյակ է ռուսաստանցիների 70%-ը։ Այս մասին են վկայում Լևադա կենտրոնի հարցումները։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների նախաձեռնողը ըստ ռուսաստանցիների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներն է եւ ՆԱՏՕ-ի երկրները՝ Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Հարցունների համաձայն ռուսաստանցիների 59%-ը ինչ-որ բան է լսել, բայց մանրամասն տեղյակ չէ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին դեպքերի մասին։ Միայն 11%-ն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը, իսկ 30%-ն էլ առհասարակ տեղյակ չէ, որ հակամարտությունը ապրիլին վերսկսվել էր 1994-ից հետո առաջին անգամ։ Հարցին, թե ում պետք է պաշտպանի Ռուսաստանը այդ հակամարտության մեջ 66%-ը պատասխանել է ոչ մեկին, 11%-ը կարծում է, որ ճիշտ կլիներ աճակցել հայկական կողմին, իսկ 3%-ը ադրբեջանականին։ Հանրապետությունում շարունակվում է Գարուբերքա հավաքը։ Այս օրերին գյուղնախարարության օրակարգում ինչպես գարու, այնպես էլ շուտով սկսվող ծրենի անկորուստ բերքահավաքի հրամայականն է։ Համակարգից ակնկալիքների մի որոշակի մասը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ է կապված, որտեղ էլ մարտահրավերներին պատրաստվում են նախորդ տարիների դասերի հաշվարկով։ Ծառայության օպերատիվ կառավարման բաժնի կամ այլ կերպ ճգնաժամային կենտրոնի պետ Կարեն Ավետիսյանի խոսքով ապրիլի առաջին օրերին կարկուտներ են սկսվել, իսկ դրանց դեմ պայքարը իրականացվում է հակակարգտային կայանների միջոցով։ Հանրապետության տարածքում տեղադրված է Զենիթ հակակարակտային կայանների թիվ 71 կայան, Աստիարանի շրջանում 42 կայան է տեղադրված եւ Մարտունու շրջանում 29 Զենիթ հակակարակտային կայան։ Տեղ որոշիչի վրա տեղադրված են բոլոր կայանները։ Բնագիծը սկսվում է Այգեստանի, Ռև, Խաչեն համայնքների բնագծով Աստիարանի շրջանում եւ Մարտունու շրջանում Սզնեկ, Խաշմաչ, Սոս, Գիշի, Սպիտակաշին համայնքների բնագծով Նշենք, որ հնարապետությունում հակակագրտային կայանների տեղադրումը սկսվել է 2010 թվականից։ Վերջին կայանը տեղադրվել է 2 տարի առաջ։ Ըստ Կարեն Ավետիսյանի կայանները տեղադրվել են հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը։ Բոլոր կայանների կառավարումը համակարգվում է մեկ կենտրոնից ռադիոտեղորոշիչ համակարգն էլ մտնոլորտային իրավիճակը ժամանակին գնահատելու, պատրաստվելու եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն է տալիս։ Ընդ որում իրական ժամանակում նաեւ ստուգվում է, արդյոք աշխատել են կայանները։ Ունի հնարավորություն ձայնային ազդանշանի, նայում ենք, տեսնենք որտեղ է ձևավորում, նախորդ միացնում ենք կայանները տվյալ շրջանի, որտեղ տեղադրացանք աստիանի շրջանում, չենք սպասում որ կարկուտը հասունանա, հետո միացենք, այլ նախորդ միացնում ենք եւ կանխաձևում ենք։ Կարեն Ավետիսյանը հայտնեց, որ այս տարվա ընթացքում ճգնաժամային կենտրոնում 16 կարկտավտանգ օր է արձանագրվել։ Հակակարկտային կայանները հունիսի առաջին տասնօրյակում արձակել են ավելի քան 260.000 կրակոց։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունի շրջանի Գիշի համայնքի նորակառույց դպրոցը աչքի է ընկնում ոչ միայն ճարտարապետական լուծումներով, այլև աշակերտների առաջադիմությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիշիի համայնքի դպրոցականներն արդեն 4 տարի է ինչ հաճախում են ավագ դպրոցի համար նախատեսված նորակառույց շենք, որը կառուցվել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Առայժմ այստեղ սովորում են միայն Գիշի գյուղի դպրոցականները, որպես ավագ դպրոց Հարևան գյուղերի հիմնականն ավարտած դպրոցականները դեռևս չեն գալիս այստեղ։ Ու թեև շենքը նախատեսված է 300 աշակերտի համար, առայժմ աշակերտների թիվը 177 է։ Տնորեն Արկադի Ավանեսյանի հավաստմամբ աշակերտների թիվը տարեցտարի ավելանում է։ 10-ը ավարտում են 16-ը առաջի դասարանում են հաճախել։ Ու այդ տարբերությունը ամբողջ դպրոցի մասշտաբով վերջին 3-4 տարվա ընթացքում կա։ Քիչ 4 հոգի, 5 հոգի, 6 հոգի, բայց կա։ Այսինքն եթե մի քանի տարի առաջ նվազելով ասել էր մեր աշակերտների թիվը 160-ի, հիմա 177 է, 2 տարի 173 պիտի լինի։ Դպրոցում ստեղծված են բոլոր պայմանները որակյալ ուսում ստանալու համար։ Տնորենի խոսքով Դպրոցը ապահոված է բոլոր առարկաների գծով համապատասխան մասնագետներով, ավելին ասեմ, որոշ առարկաներից ունենք անգամ գերբերժվածություն։ Սպորտ դահլիճը կա, ունենք համակարգչային կաբինետ, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության կաբինետներ, լաբորատորիա ցարքերով ամբողջապես, ինչ Ստեփանագերտի կամ թեկուզ Երևանի դպրոցներում այդ ցարքավորումները կան, այստեղ նույնպես համացանցը միացված է, սաները, ուշները, ինչքան հնարավոր է օգտվում են այդ ամենից։ Արկադի Ավանեսյանի դիտարկմամբ նորակառույց դպրոց տեղափոխվելուց հետո աշակերտների առաջադիմությունն զգալի աճ է ապրել։ Դպրոցում այս տարի 17 գերազանցիկ ունենք։ Օլիմպիադաներին են մասնակցել մեր ցաները։ Նախորդ տարվա հայմատ մի քիչ զիջել ենք հանրապետական փուլում, բայց էլի երկու հոգի ակտիվ մասնակցության համար գովասանագրեր ստացել են։ 1-2 տարի առաջ մեր ցաները մասնակցել են եզրափակիչ փուլին Երևանում կայացած քիմիայից, կենսաբանությունից, եկեղեցու պատմությունից, հայոց պատմությունից Կրթօջախի հպարտությունը կազմող սաների համար այստեղ հատուկ պատվոհարթակ է առանձնացված, որը պատմում է նրանց ձերբերումների մասին։ Ընդհանուր առմամբ այն տպավորությունն է, թե աշակերտները հոգատար են դպրոցի, իսկ ուսուցիչները աշակերտների նկատմամբ։ Հաճելի է նկատել դպրոցը խնամված է մաքուր ու կոկիկ, իսկ Բաքում նորատունկ արդեն սաղարթվող ծառեր են, եւ այդ ամենը առաջին հերթին գիշեցի աշակերտների հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ։ Յուլիա Վանյան այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Սյամոզերո պարկ հյուրանոց մանկական առողջարանային ճամփարում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ, որի հետևանքով անմեղ երեխաներ են զոհվել։ Հանրապետության նախագահը ցավակցության եւ զորակցության խոսքեր է փոխանցել զոհվածների ծնողներին եւ հարազատներին, շուտապույտ ապակինման մաղթանքներ այդ ողբերգության արդյունքում տուժածներին։ Ռուսական օթանավը խոցելու ժամանակ Թուրքիան ոչ մի հանցանք չի արել, որ ներողություն խնդրի։ Նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեկբեկչին։ Նա հայտարարել է, թե ռուսական օթանավը խոցելուց հետո իրենք չեն փոշմանել, սակայն տխրել են։ Թուրքիան ոչ մի հանցանք չի գործել խոցելով ռուսական օթանավը։ Հետևաբար ներողություն խնդրելու հարց չի կարող լինել։ Մեզ տխրեցնող էր օթանավը խոցելուց հետո կատապուլտված ռուս օթաչուի սպանությունը։ Կարծում եմ, որ ռուսներն ալ տխուր կլինեն, որ թուրքական օթային սահմանները դիտավորյալ խախտել են, ասել է Նիհատ Զեյբեկչին։ Մարզասերների համար Եվրո 2016-ի ախմբի երրորդ տուրում Շվեյցարիայի հավաքականը ոչ ոքի 0-0 հաշվով խաղաց մրցաշարի կազմակերպիչ Ֆրանսիայի հավաքականի հետ եւ վաստակեց 5 միավոր նվաճելով 1/8-րդ եզրափակիչի ուղեգիր։ Խմբում առաջին տեղը գրավեց Ֆրանսիան 7 միավոր, որը պլեյ-օֆի ուղեգիր ապահովել էր առաջին երկու խաղերում տարած հաղթանակների շնորհիվ։ Ալբանիայի հավաքականը Արմանդո Սադիկուի գոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով առավելության հասավ ռումինացիների նկատմամբ եւ 3 միավորով գրավեց երրորդ տեղը այս խմբում։ Ռումինիան մեկ միավորով վերջինն է եւ ավարտում է պայքարը, իսկ ալբանացիները կսպասեն բոլոր խմբերում երրորդ տեղ գրաված թիմերի արդյունքների վերջնական հաշվարկին։ 4 լավագույնները կստանան play-off-ի ուղեգրեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 21 ցերեկը 26-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։